Lucia Quinciani estis itala componistino er la frua baroca epoco. Si aperis activa en la iaro 1061, dato de la publicigo de sia ununura conata componaggio. Shaine si logis en Verona cae Venezio, sed mal multe onis sias pri sia vivo cae vergoi. Lucia Cinciani estis musiclernantino de Marcantonio Negri, chi li mem presentas cin en sia dua libro Affetti amorosi, pubblicigita en 1611. Marcantonio Negri estis sia tempe tre conata itala componisto, cantisto cae musica directoro, santem pulo de Monteverdi ce la basilico de Sancta Marco en Venezio. Lucia Quintiani havis capablan cae talentan instruiston en Negri, quiu conis frexen musicain evoluoin cae povis conigi al sia lernantino la secretoin de la nova melodia stilo. La libro de Negri affetti amorosi, estas libro de monodioi cae duetoi por violonoi cae continua vaso, quiu finicias per cantato. Oni assertas che tiu ci libro estis la unua seculara monodio quiu aperis en Venezio. La lasta tempa termino monodio generale aludas a la Itala canto de la frua y Arcento, precipe en la periodo quiu iras de mil sesen gis Quardec Gi tiam contrastis la polifonio, en quiu ciu parto estas same grava, cae la homofonio, en quiu la compano ne estas ritme sendependa. En la monodio, solista vocho cantas melodion, cutime con considerinda ornamado, super ritme sendependa basalinio. afeti amorosi basillas sur texto de la dramisto Giovanni Battista Guarini, il pastor fido. Tio estas pastorala tragicomedio, quiu farigis uno la plei famai cae traducitai vercoi de sia tempo. En la tria acto, la sceno quara estas la monodio de Lucia Quintiani, uditi lagrimosi, spiriti d'averno udite. La pezzo de Lucia Quintiani, quiu longas dudec octactoin musicigas nur la unua in ses linioi de la poesio de Guarini. La texto estas relative mallonga, concisa cae convencia, cae celas purigi l'animon de doloro, anstatau transdoni esplodon de emozioi. Udite lagrimosi de Lucia Quintiani, shainas combini la lamentan modelon de la polifonía madrigalo con la y principoi de la nova stilo. Afeti Amorosi estis la pioniro de venecia seculara monodio, do la pezzo de Lucia Quinciani, inclusivita en la colecto restas la unua conata publicigita exemplo. de secular monodio de virina componisto. Gi estas la sola componajo pri qui Lucia estas memorita. La daura successo cae long vivezzo de sia fama unu pezzo estas attesto de sciai musica cae compona talentoi.